Nova. Tren Fahrettin Altan yönüne gider. Thank you. Ben öyle baktım şimdi. Bir baktım ben Gelecek istasyon bölge. Bölge. Tren Fahrettin Altay yönüne gider. Thank <laughs> you. Jedzie i stasjon Sanayi. sanayi. Tren Fahrettin Altay yönüne gider. Kendi kompozisyonu buraya getirmiştim. Konuda okuma. Thank you. kolay Sayın yolcularımız, teknik bir nedenden dolayı kısa bir süre bekleme yapacağız. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz. Tekstil çalışmış, şirketlerle çalışmış. Kırmızı kapını çalışmış. Şirketimiz arabanın kapısını bile yapmış. Kapıyı diyor, yapıyor diyor. Şimdi yukarısı daha uzak. Allah'ım. Suyu bitiriyorsun, orada bulamıyor. Yapar şey abi. Şirketler var. Arkadaşlar da. Şimdi kurmuş çatlar ya. Şeyler. iş geceler merhabalar. Kurşun çıkartıyor. Falan ikisi. Oraya gel. Station Stadion. Thank you. Indiremos a nos barcos. Stadyum. Tren Fahrettin Altay yönüne gider. Kanka ben biraz gördüm, kalkıp yok koştum. Vallahi. Ben Tramvay ve İzmir'i kullanacak yolcularımız için kalkan istasyon. Transfer station for tram and İzmir passengers. Bir iki kere işte belki. Neresi, neresi? Oynadığını biliyorsun. Neresi bir şey yok. Zaten veriyor. Şey ne istiyorsan şey yapıyor. Elimizde o şeye de takılıyoruz. İşte oraya geri kalan zaman gelmiyor. Kesinlikle yemeğin deseydi. Tren Fahrettin Alsar yönüne giden. Arabaların hepsini anlattım. Sekreteri koymuş oraya adam. Gördüm ben. Bak bunlar bu notan aynısını yapıyormuş. Aynısını yapacaksın dedi. Adama dersin ki telefonda ben izah edecek bir şey mi öyle? Bir tane, bir tane parça değil mi? Bir şey olduğu zaman gidip maksimumdan çalışmıyor.